بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء начнем это тебе не надо? Начнем хотя бы Сиям по книге Роута Надею. То есть, известная книга, я думаю, нет нужды о ней упоминать, то есть говорить, делать ей тариф и так далее. Да? То есть это книга Аль-Матн, э, Дароль Бахи, которую написал Мама Шаукани. он написал коротко для начинающих, требующих знаний, для совсем начинающих. То есть и э, это э, его, его личный аль-мазхаб, э, мазхаб Шаукани, то есть и сам, соответственно, сделал на него небольшой шар. И, в общем, он э, «Ихтасар фазил матн аля маварад фихи аддалилун э, сахидак», то есть как это известно из, из мазхаба имама Шаукани, то, что он был из тех, то есть, которые очень сильно сражались с таклидом. Да, то есть и очень сильно призвал к ищегаду, чтобы, то есть он пытался делать из туляб э, мучтахидов, которые, то есть, не были из тех, которые э, следуют за каким-то из своих шейхов, да, и вот эта разница огромная у многих, то есть, даже те, которые сейчас относят э, к себя к Мануджу Салиф, то есть и к э, призыву Мануджу Салиф и так далее, то есть э, откровенно говоря, разрывая на себе майки, тельняшки, то есть и кричат, то, что они следуют за Мануджу э, а действительно следуют за своими шейхами, то есть таклиден ва таассубан. То есть, э, ладно бы от таклиден, еще и таассубан. То есть, э, таклиден э, с какой стороны? Потому что все, то есть, их манаш э, салев ограничиваются шейх сказал, шейх сказал, шейх сказал, шейх сказал, шейх сказал, вот шейх сказал, вот шейх сказал, а вот шейх сказал. То есть, и, и все как правило. Да, то есть и изучаются книги этого шейха, то есть э, разбираются и ограничиваются над этим. То есть фэзэ коль гуа коль роджик. Да, то есть, а таассуб, если кто-то вдруг позволит себе возразить то, что шейх, то есть э, э, э имеет э, э, свойство ошибаться или ошибся, то, то есть здесь начинается аль-вала аль-бара вокруг этого шейха, то есть его начинают ненавидеть за то, что он позволил себе не согласиться с своим э, шейхом, то есть и, и соответственно э, начинается э, вражда и ненависть э, вокруг, то есть э, кто иную личности, кроме посланника Аллаха, даже если кто-то себе позволит не согласиться с Абубакром или Омаром, то есть это воспринимается хладнокровно, а если кто-то позволит себе не согласиться с темным и вышным э, шейхом, это, это сопровождается оскорблением, ты, ты джаги, ты ничего не понимаешь, да ты, да что, да ты хочешь сказать, что шейх вот этого всего не знал, что и, и так далее, то есть как это общеизвестно, известно у всех, да, то есть и, и Имам аш был один из тех ученых, который очень сильно призывал и воспитывал, то есть и воспитывает э, в своих книгах все аль то есть э, стремление требующих знаний, чтобы они не были аль-Мукаллидин, и потом после него этот э, призыв очень сильно э, возобновлял э, аль-Аллама Саддык Хан аль-Бухари аль-Кануджи, да, это один из из профессионалов, э, гигантов, жил чуть позже, чем имам э, Шаукани, который очень сильно то есть, э, также э, призывает. И чем э, отлично эта книга, это тем, то, что то есть э, «Ичтахад фихи мучтахид ба'да мучтахид», да, то есть это э, Садыхан ба'да э, аш То есть и после них это шейх имам э, Ахмад э, Шакир, который является Минкибар, أهل العلم من المحققين والمجتهدين بس بعده شيخ الألباني рахматуллахи алейхим джамиан. То есть, да, и э, эта книга, которую написал то есть, для тех братьев, которые не знают, если будет очень коротко, э, имам Шаукани, и сам же сделал на эту, то есть на суматный шар. Его дополнил Садыхан, да, то есть Садых Хашин Аль-Бухари Аль-Каннуджи, и дополнил потом шейх Ахмед Шакир, дополнил потом шейх Альбани. И еще один этот, как его, Алиль Хасан, Абдул-Хамид Аль-Халаби, на которого можно не обращать внимания. Он пытается тоже, то есть в некоторых своих э, таликатах, то есть э, э, делать э, э такибат какие-то на э, Саддыхан, потому что якобы он где-то там неправильно каким-то образом вызвался, но это его очень лишние исчехадаты, на которые мало кто обращает внимание. То есть мы начнем э, к ним Иктабу Сиям, Ахкаму Сиям, Фасли Ауль, Уджубу Саум и Рамадан, Уджубу Саум, Рамадан. Сиям Рамадан, Рухну то есть сам матн, сам матн Ашаукани идет, э, который в скобках в полукруглых. Вот это матн э, Ашаукани которые в прямоугольных скобках это слово Садыхан. Сияму Рамадана рукнун мин аркани дин, да, то есть это рукнун мин аркани дин, камаху ма'лумун на дин биддарур. И я думаю, то, что, то есть таким, как вам, нету смысла приводить доводы на то, что то есть, э, асиям является руками наркан дин, то есть, то есть нет смысла доказывать этого. И мы уже э, просто упомянув об этом, перейдем сразу непосредственно э, к теме. Ну, ну. а какой далиль на уджубу А еще? Аль-Ая какая? كما ну, كتب А на то, что Асиян рук не аркани дин. Если Бухарин. Мешбут, то есть я отталкиваюсь, от этого нет смысла. Раджибу Сияму Рамадана, Вахава рук мин аркани дин, ва дарурию мин дарурятихи, то есть и Садыхан, то есть даже Шалхани не стали, э, то есть слишком долго задерживаться на этом вопросе. ويجب صوم رمضان برؤية الهلال من عدل أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما то есть и является обязательным э, сом Рамадан, то есть и, и также ля шкаль э, камаху ма'лумун, да, говорить сому Рамадан, то есть не обязательно э, добавлять шахру Рамадан, то есть не обязательно, как то есть э, э, э, как например, здесь э, Фитталик Мануэль Лаутар сказал шейх Аль-Халляк «Ва'алям аннуху ля карахата фи каули джаа Рамадан» то есть «ла карахата, то есть э, халяфа когда упоминается то есть э, зикру о чем-то фукахай ля упоминается, это указывает на то, что это масаля халяфия то есть э, э, когда в таком случае, то есть какой-то ученый говорит говорит «Ва'алям анну ля карахат фи каули джаа Рамадан» это указывает на то что хунака каулин бил караха анна хунака каулан бил караха جاء رمضان وذهب رمضان وهو مذهب الجمهور لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وفسدت الشياطين أخرج البخاري مختصر ومسلم إتدال وأشباه هذا الحديث في صحيح غير منحصرة и также لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا لا تثبت илля бидалилин шар'ин, да, то есть то, что Хадис, да, шейх говорит, вам хадис Аби Хурайрат, радиаллаху та'ala анху, кал кал Расулла, алейхиссалату вассалам, ла такулю Рамадан, файна Рамадан исм мин асма илля, валякин кулю шахр Рамадан, фаху хадисун, ضعيف جدا قال الإمام النووي في المجموع هذا حديث ضعيف ضعه البيهقي وغيرهم والضعيف فيه والضعف فيه بين فإن من رواية نجيح السندي وهو ضعيف سيء الحفظ الخلاصة من الحديث ضعيف لا تكون به الحج والله أعلم نعم то есть то что не является Рамадан اسم أسماء الله не является почему потому что اسماء الله توقيفية لا تثبت إلا بدليل نحن لا نثبت اسما من أسماء الله إلا بدليل شرعي أما حديث والترمذي كما هو معلوم فهو تكلم فيه الأئمة ذات то, что где перечисляются 99 имен Всевышнего Аллаха, это хадис лам тасбут. Значит, то есть, э, фактом то, что ля ишкаль говорить за Рамадан, то есть, или ежбу сом Рамадан, и э, э, внешний, то есть как и имам э, также Садыхан, то есть у, у, указали на это именно, э, сказав «Яджибу сому Рамадан», без того, э, без того, чтобы э, добавить туда и «Яджибу сому шахри Рамадан». Понимаешь? «Яджибу сому Рамадан беру этиль хиляль». Аль-Хиляль это э, новый месяц. Новый месяц мин адлин, да, то есть лиру эти хилялихи мин адлин, то есть имам Шаукани говорит, лиру эти хилялихи мин адлин. لصيامه صلى الله عليه وسلم وأمره, وأمره للناس بالصيام لما أخبره عبد الله, عبد الله بن عمر أنه رآه أخرجه أبو داود الدرمي بن حبان والحكم صححاه حيث الصحة وعيد ابن حزم من حديث ابن عمر بلوز ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام فأمر الناس بس بس بس بصيامه بس الحديث آه، تكلم فيه أهل, أهل العلم آه، آه، كما قال الإمام الدركوتني فيه تفرد به مروان بن الحكم عن عبد الله بن وهب то есть ну هو сика ولكن يغرب да, то есть этим сам Аллаху алим то есть الدركوتني أشار إلى تفرد и также то есть ضعفه شيخ التريفي في دروسه على على أحكام الصيام فاكتمت مسألة خلافية من ضعف الحديث فهو ليس بحجة ومن صحه فهو حجة والله أعلم صحه صحه كما قال صديقان والشوكاني أيضا ابن حزم الحاكم ابن حبان وغيرهم Фактум, то, что также, то есть, я добавлю Саху Ан-Навави валь Альбани. Также Саху, то есть, Ан-Навави фильм Маджму Шейх Альбани, Камаха, как это внизу, сноска. Когда стоит хадис он сахих, и буква нун, это значит, это слово шейх Альбани. талик внизу. Когда стоит буква шин, это значит, это талик от Ахмеда Шакира. Ахмед Шакир. Когда нету ни буквы нун, то есть от талик, сзади нету ни буквы нун, ни буквы шин, то можно на этот талик не обращать никакого внимания. понятно, масаль лиру эти хилялихи мин адлин. То есть э, я э, этим самым Адлин э, э, Ашар имам Шаукани Аль-Мас'аль Ханафия. Почему? Потому что Амдаль Итлак, то есть э, э, если бы он сказал Лируйте Хилялихи, э, то есть э, э, достаточно физизм у, у человека, то есть да, э, указание то, что достаточно одного человека, если его увидеть. Когда он говорит мин адлин, то есть указывает, то, чтобы это был один человек, и чтобы он был адлин. Э, мин адлин, этим самым э, яхруж минху кафир, почему то что аль-куфар لا يطلقون عليهم على ذلك ولا يسمون بال بالعدل ولا بالمشتقاته الكفار ни в коем случае не описывают لا, لا يصفون بالعدالة поэтому من عدل يدخل هناك مسلم مباشرة باللوازم или بتضمن كما تشابه почему-то الكافر لا يوصف то есть بالعدل ولا يسمى عدلا في الشرع ماشي لرؤية من هلاله من عدل этим самым указывает то что достаточно من هلاله من هلال رمضان да почему потому что масали халяфей, как это придет, э, позже их ихталиф ахлю ильм, несмотря на то, что некоторые э, привели аль-джма фахуль аль-джма Э, то есть э, мунтакат в том, то, что шахр шаваль, достаточно ли в нем одного человека или обязательно нужно два человека, как об этом придет халяв позже. Да? А, то есть э, возвращаемся к нашему хадису «Бисиямихи» «Бисиямихи саллаху алейхи салям вамрихи линнаса вамрихи линнаса бисиям лям махбарах Абдуллах ибн Умар» أنه رآه أخرجه أبو داود والدارمي ابن حبان والحاكم وصح وصححاه ألف الاثنين فاعل возвращается ابن حبان والحاكم Почему? Потому что возвращаясь на краб аль-мазкурон, то есть это, то есть как правило, э, хукмун аглаби, то есть возвращаясь на, на ближайших упомянутых, а это кто? Ибн Хиббан валь Хаким. Васаху Айден Ибн Хазм Мин Хадис Ибн Умр, да, то есть, э, как мы э, говорили, то, что этот хадис э, также, как привел имам Даракутни, Вашар Иля Тафарради, э, Марван Мухаммад Ан Абдуллах Ибн Вахб. Но сказал то, что он стика, но Аллаху Алим, то шейх от, Тарифи сказал то, что он стика, валякин югриб. Да, то есть, валя ятахаммаль от-тафарру, то есть то, что Марван Мухаммад, то, что мы знаем на мусалах, то, что не каждый, не все стикат, ятахамалуна тафарру, то есть, если, то есть тот или иной передача является стикат, они говорят о том, что юкбаль тафарру духу. ماشي وصح أيضا ابن حبان من حديث عبد الله بن عمر بلفظ تراءى تراءى تفاعل То есть это э, указывает на то, что то есть, э, действие про, про, происходило от больше, чем двух или трех в зависимости от аль-джама. То есть ихталиф аль-им, аколь аль-джама. То есть это иснан или салаты. Иснан или салаты. Аллаху та'аля а'лу вa'алам лиса хизм махаллу бастихи. Тара ан-нас ль-хиляля. То есть э, люди вышли, чтобы смотреть, что хиляль э, фахбарту. Возвращается Дамир на Абдулла ибн то есть он пришел к, э, к посланнику Аллаха, алейхиссалату, фахбарту Расулу Аллаха, алейхиссалату, анни раайтуху, то, что я его видел, фашама, Фасому дамир возвращается на посланника Аллаха, алейхиссалату Фасому ай ан-набию, алейхиссалату вассалам, хамаран наса бисьями. То есть этот хадис без захирихи указывает на то, что достаточно одного человека. Это бина на ласихат хадис. Это бина на ласихат хадис. Фалаху шавахид, то есть который э, привел, то есть как и Шавкани, то есть также привел э, Саддыхан. Ахраджу ахлю сунан. Ахраджу ахлю сунани. Ахлю сунан. Это, то есть, э, в основе э, э, э, своей от Тирмизи Яхруч из Ахлюсун. Почему? Потому что его, шни, его книга называется аль джами Аль-Джамия джами Тирмизи. На то, что, э, ну, факт он, то, что фи Андрей Мутахирин Сабат Лисляк Сунан, а, да, то есть Сунан от Тирмизи. Но э, Сунан это у э, Сунан Абидаву, Сунан Ад-Дарими, Сунан Ибн Маджа. Сунан Аль-Байхаки и Вагайрихим. То есть Амма Тирмизи фасамма китабаху بالجامع وأخرج أهل السنة وابن حبان здесь он الترمذي имеет в виду وأخرج أهل السنة وابن حبان والدرقطني والبيهقي والحاكم من حديث عبد الله بن عباس قال جاء أعربي جاء أعربي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال يعني رمضان فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعربي أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا أذن أي أعلم почему то есть потому что азан в луге и'лан и'лан бишай то есть أذن أي объяви среди людей أن يصوموا غدا чтобы они завтра постились الحديث لم يثبت كما أكل ذلك كثير جدا أن, أن الأئمة этот حديث также привел имам Абу Дауд من طريق حماد بن سلم حماد بن سلم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فرواه الترمذي وقال عقب الحديث رواه سفيان الثوري عن عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فقال أكثر أصحاب سماك رواه عن عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فأشار إلى الإرسال почему? потому что كما هو معلوم سماك بن حرب как об этом сказал النسائي ليس حجة إذا تفرد بالأصل да, то, что и, и Симак ибн Харб э, он мутакаллямун фихи, несмотря на то, что муслим передает его шних حديث كما قال الذهبي في الميزان если я не ошибаюсь, что э, Симак ибн Харб в нем тавсиль. إذا روى عنه القدماء من أصحابه كسفيان الثوري شبر بن الحجاج то есть Абу Ахфас и подобные им юкбаль юкбаль ан гайри ибн Аббас почему э, э, потому что э, Симак ибн Харб ан Экрима от ибн Аббас ошибается. Юхты. Да, то есть и этот э, хадис пере, передали Мурсалан от, э, от Симак ибн Харфа, от Ан Экрима, э, Суфян Астаури фахумин австаки, нас фахумин кудама асхаби, асхаби Симак ибн Харф, то есть фашару ля залика имам Тирмизи, хинама ахраджи хадис, факали акибаху, фараваху Суфян Астаури, вагайруху, عن سماك بن حرب عن أكرم عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسلا فهو لمن يعلم أن سفيان الثوري من أوثق الناس في سماك بن حرب فرواه مرسلا فهو حجة ف و то есть и э, указал на это также имам Абу Дауд, когда приводит этот хадис, факаль, то есть и э, Абу Дауд э, э, то есть указал, сказал фараваху Хамад ибн Салим ан Симак ибн Харб, ан Акрим, ан Наби алейхи салам муслим, وقال أن السعيد إنه الإرسال فيه صواب لأن سماك بن حرب إذا تفرد بالأصل لا يكون حجة فهو قول كثير جدا من الأئمة أن الحديث هذا مرسل مرسل عكرمة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو ضعيف لم يثبت الله تعالى أعلم وأعلم то есть хадис недостоверный но э, тafsир другой если передал э, Симак Харб عن عكرمة عن عائشة فهو يقبل والله تعالى أعلى وأعلم почему потому что Симак بن حرب يخطئ في الإسناد от Ибн Аббас خاصة والله تعالى أعلى وأعلم то есть этот тафсир вы сами в будущем то есть э, мое дело лишь рассказать а потом вы сами будете каким образом разбираться фил асанит или нет это уже будет то есть ваше no. Хадис лям ясбут. Вот этот хадис лям ясбут. Э, несмотря на то, что э, э, предыдущих хадис от Абдулла ибн Умар, в нем еще можно то есть, поговорить с той стороны, то, что саха бад аль-айма, нам, то есть, если сделать этот хадис шахидом да, для предыдущего, да, почему? Потому что мусль, хоть и слабый, но не является миналь, то есть, хадис, который дафун, у которых является шадидун джиддун. Потом то, что то есть, этот хадис Аллах дал, алю алям, то есть является шахид, а юкалю, то есть предыдущих э, э, хадис, несмотря то есть, на то, что это ауль, этот кауль, то есть кассир то есть как мы об этом узнаем позже, этот а, а кауль, то, что достаточно, то, что был один человек, это кауль Абу Саур, то есть как он сказал Аль-Хаттаби фи Ма'алим Сунна, то есть я об этом также сказал Сахиб Абдул Ма'буд, то есть и фи Лаутар, и фи Касир Мин Аль-Кутуб, это также кауль Ибн Мунзир, как он сказал, то есть также Аль-Хаттаби фи Ма'алим Сунна. Это кауль также раджих имам Ибн Хазм, то есть и кама хуа ма'лум, то есть رجح أيضا الصنعاني في سبل السلام والشوكاني في في من الأوتار وبعض المتأخرين Меш вахлажат дару туташенскини, вахлажат дару кутни, вот табараним. То есть я не буду, э, э, эти уроки не будут предназначены для тавасса. То есть это э, коротко, в общем, возьмем то, что касается этой темы. Да, э, почему? Потому что таваса для тех, кто начинает ту или иную китаб, становится причиной засыпания на урок. Меш вахлажат дару кутни, вот табарани, мин хадиси, мин тарику таус. قال شهدتم المدينة وبها ابن عمر وابن عباس فجاء رجل إلى واليهما إلى وليها إلى والي المدينة أمير المدينة فشهد عنده على رؤية هلال فشهد عنده على رؤية هلال الشهر رمضان فسأل آه، أمير المدينة ابن عمر وابن عباس عن شهادته то есть принимать его шахаду этого человека или нет فأمراه ألف الاثنين ألف الاثنين فاعل то есть возвращается на на кого Нур да на Ибн Умара и Ибн Аббаса ها ضمير متصل في محل النصب مفعول به возвращается на أمير المدينة فأمراه فأمر ابن عمر بن عباس أمير المدينة والي, والي المدينة أن يجيزه وقال إن رسول الله يقبل قوله وقال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجاز شهادة واحدين أجاز شهادة واحدين على رؤية هلال رمضان وكان لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة الرجلين هذا الحديث لم يثبت كما هو معلوم وقال وقال البيهقي وهذا لا ينبغي أن يحتج به هذا الحديث بعد ما رواه أيضا في سنن قال هذا لا ينبغي أن يحتج به لا ينبغي أن يحتج به то есть не не как это то есть да не подобает то есть аргументировать этим хадисом. وقال الدلكوتني حينما رواه الحديث تفرد به حفص بن ابن عمر أي أي الأيلي وهو ضعيف فهو ضعيف مع تفرده لأن التفرد فهو علة في إسقاط الحديث تفرد الأصل فيه أنه علة في إسقاط الحديث إذا ذكر الإمام تفرد فلان وفلان تثبت تفرد من هذا الوجه إلى إلى تفرد هو علة أو علة لتوقف то есть как минимум. Почему? Потому что калил джиддан мин руват, который Э, э, ютахамль минхум тафарруд. То есть, как правило, это э, должны быть алаим аль-кибар, камалик, ау-шайхай, ау мисли хаудайс, асухан астав, или шу'б хаджач. Или как, например, Исраиль от своего деда Аюба Астахтиян, то есть, камаха ма'лум. Значит, то есть, как, то есть, этот, э, эта тема очень полезный, крайне полезный фил хадис и очень важно, как, например, хадис ля никах или бивали. Баду рама даф хадис по причине того, что то есть по джа мавкуфан ومرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرفعه إسرائيل أسوي جد أيوب أتختين فإسرائيل حجة فيه حتى فإن حتى فإن تفرد بلوز أو بحرف يقبل لأنه من أوثق فهو إمام من الأئمة فهو من أوثق الناس فيه несмотря на то, что то есть э, في مقابله э, شبر من الحجاج все равно قول قول إسرائيل точно так же как Малик إذا تفرد عن زهري يقبل قولهم почему-то حجة في الزهري فهو من أوثق الناس فيه فإمام في ذاته حجة إمام مالك Знаешь, то есть это подобного рода масаль, в которых и, и поэтому حديث لا نكاح إلا بولي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثابت ماشي وقال الدراكوتي تفرد به حفص بن عمر الألي الأيلي نعم وهو ضعيف وهو حفص بن عمر ده من الشيء اسمه الضعف وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد في رمضان في دخول رمضان الفرق بين دخول رمضان وخروجه الفرق بين دخول رمضان وخروجه ماشي وقد ذهب إلى المسائل الخلافية حتى في دخول رمضان المسائل الخلافية حتى في دخول رمضان но здесь то есть خلاف أسهل почему потому что الحديث تشهد لهذا وهو اختياره كما قال صديقان آه، عبد الله بن المبارك ورحمة بن حمد والشافعي في أحد قوليه وهو قول أيضا آه، آه، كما قيل في كل الكتب الفقهية وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر بس ولا فرق عند هؤلاء بين الرجل والمرأة إذا شهدت إذا شهدت المرأة أنها رأت شهر رمضان تقبل إذا أهم شيء العدالة أهم شيء العدالة почему لأن بين العادل اللي بين العدل ومسلم عموما وخصوصا مطلق كل عدل فهو مسلم ولا عكس كل عدل فهو مسلم ولا عكس то есть عموما وخصوصا مطلق это как мы тысячу раз уже об этом говорили то есть сейчас я не буду затягивать то есть любой адль язи мингу а якуну муслима. То есть он по-любому мусульманин. Адль ля юнкин илля якуну муслима. Фишара. Да, то есть, но не каждый муслим является адль. Mm. Mm? Не слышу. Асл в чем? Нет наоборот. Если он, если он адль или адиль, или, или, то он муслим. Валя акс, но не может быть каждый муслим адль или андебадль, как аль-ханафи оман аль-ашакирати. Знаешь? وكذهب إلى العمل بشهادة الواحد هذا في دخول رمضان هذا في دخول رمضان آه، كما قال ذلك الإمام الترمذي وغيره أنه القول عبد الله بن مبارك وأحمد بن محمد والشافعي في أحد قوليه كما قال ذلك صديق خان وكثير جدا من الأئمة كما هو معلوم من الكتب فيه بالضرورة وقال النووي هو الأصح هو الأصح في دخول رمضان يكفي شهادة رجل واحد وقول آخر وذهب مالك والليث الليث بن سعد والأوزاعي وعبد الرحمن الأوزاعي والثوري الثوري لأنه يعتبر إثنان لأنه يعتبر لماذا إثنان никто талик не сделал. لأنه يعتبر Ну, если нас спросить будет, не забудь. لأنه يعتبر إسلام то есть э, то, что нужно حتى في دخول шахар э, Рамадан нужно, чтобы два человека засвидетельствовали. То есть если придет один и примет, это будет не, не, не достаточно для того, чтобы начать что поститься. Это если 29 месяц, 29 день месяца Шабан. Почему? Потому что если 30 день, то даруриян. Хатта файлам яшат ахад. Яджибу ассиям. Почему? Потому что маджа фил хадис кассирин бил Бухари вагайри, то что э, шахр ла якун илля э, то есть шахр не может быть кроме как 29 или 30 дней. И шугур, то что э, в шариате в фигезу каун الذي يعتبر то есть يعتد بهم или بهن это То есть э, те шухур, которые установил здесь э, э, Всевышний Аллах изначально как создал небо и землю, как Всевышний Аллах сказал об этом в суре э, э, Тауба. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله Исна ашара шахран фи китабилля, только 12 месяцев. И минга арбатун хорум. То, что, то есть, все время числения и все это время числения, э, в котором э, Всевышний считается здесь, в этой дуне, это то, которое он э, установил здесь, на этой земле и в этой вселенной вообще, с того момента, как создал вообще эту землю. И поэтому вот это январь, февраль и подобное этому – это, это летоисчисление является батль, то есть ля тадвихи, ва ля юльтафат Поэтому аль-муслимун вуджубан обязательно должны отталкиваться от того летоисчисления, то есть которое Всевышнего установил здесь, в этой дуне, как вот он сказал в Китабе или Азим, то что «Инна аддата шугури андаллахи исна ашара шахран фи китабе Аллахи» изначально вообще – Яума халяка самавати валь ард. С того дня, как создан небеса и землю. Ва минха минхазин хурум арбатун хурум. Какие это? Кто знает четыре запрещенных места, в которых нельзя вести наступательный джигад, которого сейчас нет. В общем, э, Мухаррам, Камагова, Ма'дум Биддарур, остальные три. <laughs> ده والسفر ماشي <clears throat> وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري إلى أنه يعتبر اثنان واستدل بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا أخرجه أحمد والنسائي والدركوتني كما هو معلوم من كتب да, э, то, что это продолжение э, хадиса, то есть э, слов э, посланника Аллаха, алейхиссалам, سوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان مسلمان فافطروا مسلمان этот лаз جاء عند أحمد هذا الحديث لم يثبت لعدة الوجوه أول إمام البخاري ومسلم أعرض عن هذه الزيادة والبخاري وإمام مسلم كل روايات которые они, то есть все риваяты, которые привели сумму лируэтихи вахдиру вафтиру лируэти фанхуму алейкум فأكملوا عدة 30 يوما وفي بعض الحديث عن أبي هريرة عند البخاري أتى ابن عمر عند أتى أبي هريرة عند البخاري فأكملوا عدة شعبان 30 نعم что и ولم يخرج لا البخاري ولا المسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا الله كاتب رواية إمام أحمد то есть это أحد الأوجه то есть ضعف هذه الزيادة как это известно من قول شيخ الإسلام تيمية то что он сказал то что الأصل والغالب في في في زيادات في غير البخاري ومسلم أن هناك علة وهكذا أيضا قال الحافظ ابن راجب что э, э, то есть э, э, كل زيادة أعرض عنها то есть البخاري ومسلم فالأصل فيه أن هناك علة خفية то что э, и, и, и كما هو معلوم то есть и также то есть какая аль хафия здесь то что э, хадис который привели имам Ахмад имам Ан-Насаи في في في في المجتبى والدرقوتني في السنن أن هناك في الإسناد الحجاج بن عرطة فهو ضعيف كما هو معلوم بالضرورة да то есть и э, у, у Ан-Насай في э, في المجتبى сейчас لم يذكر الحجاج بن عرطة وقال المزي والصواب ذكره то что э, جاء الخطأ من أحد э, الكتاب سنن э, النسائي وأسقط الحجاج بن عرطة وقال الميزي والصحيح ذكره والصحيح أن في الإسناد الحجاج بن عرطاء فهو ضعيف ولا ذلك ضعفت هذه ضعفت ضعفا هذه الزيادة لا فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافتروا والله تعالى أعلى وأعلى Значит, то есть и также противоречит этой э, э, изъязе аль-умумат, да, которые пришли от посланника Аллаха, алейхиссалату ислам, сумму ли руэтихим, вафтиру ли руэти. Да, то, что уллик э, аль-хукм ли руэ. То есть, я язин залик, это хоть один мусульманин увидел, этого достаточно. Вайден билькияс, камазакара, залик имам шаукани, то есть, как это привез здесь, то, что аль-каяс и бигор фарик. Аль-каяс или бинафиль фарик, то есть, а это то, что шахру Рамадан, то есть ру руэту шахр Рамадан, вот удахулю шахр Рамадан, хуа хуа ахруджу. Валя фарк, а какая разница, это увидел шахр Рамадан, или шахр Шавал, или шахр Гайрухума, мина шухур. Манат фильхокум вахид. Манат фильхокум вахид, то есть А то, что аль-амр, это духуль аль-абад, хуруж, это если, то есть это возвращается или фахм, إلى فهم المجتهد ده والله أعلم كما ذكر الإمام الشوكاني القياس بنفي الفارق أو بغير الفارق كما هو لا فرق بين الدخول آه، آه، شهر رمضان ودخول شهر الشوال هو الدخول وهو الدخول الفرق بينهما في الإثم والاعتبار أن هذا رمضان أما هذا فشوال أما هذا الدخول للعباد وهذا خروج а сам процесс вахид, гуа-гуа. Духуль, шагр, то есть единственное, что этот шагр, как лисм, э, за него зацеплены, то есть какие-то ахкамы отдельные. Но сам духуль, шагр Рамадан или э, духуль, сам э, а процесс вот этот, ла фарка бейнахума. Алиса Казалик. هذا ما بلا وهذا ما أشار إليه إمام الشوكاني وغيره وغيره من الأئمة الذين اختاروا هذا القول то есть как это сейчас придет وفي حديث то есть значит мафум что-нибудь было понятно с предыдущего? Да, он говорит, что один хватает. Это не я говорю. Я предпо... я, она укаллит алладина акара бахил кауль. Лянани ласту ахлин бил кауль. Знаешь. Да, в основе своей для для для хова даифун. Хова обязательно даиф. Сиема интафарода. كما هو هنا تفرد بلوزة كان شاهد الشاهداني وعند أحمد زيادة أيضا مسلماني فأفطروا فأفطروا في الفطر الحديث من И даже э, шейх Аль-Арнаут в тахриджи المسند إمام أحمد أشار إلى ضعف الحجاج بن أرطاس حديث ضعيف لأجل الحجاج بن ماشي وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاتم حارث بن الحاتب الحارث بن حاتم قال عهد إلينا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ننسك من النسك أن ننسك لرؤيتي لرؤيتي فإن لم نره وشاهد شاهدا عدل نون نون تثنية محذوفة للإضافة مسكنا بشهادتهما نعم هذا الحديث أخرجه أبو داود الدركوتني وقال وقال الدركوتني هذا الإسناد متصل صحيح لكن هذا الحديث أيضا ليس فيه حجة كما هو как это сейчас придет в объяснение. Хадисы понятны до этого. Если что-то непонятно, я переобъясню. Именно нусук. То есть э, выполнять обряд. النمسك برؤية أبا يحيى Как? Не понял еще раз. Это вот туда все. У всех так? Это значит, кто сейчас скрепивал, он перепутал. Да. И разъедини их и еще раз скрепи заново. Разъедини и скрепи еще раз заново. Э, понятно, о чем идет сейчас речь, какая тема. Мухаммад, о чем идет речь сейчас? Мы вообще о чем разговариваем? Сколько людей хватает в чем? Чтобы что перенести? А. نعم في دخول الهلال في في دخول رمضان وفي خروجه сколько людей нужно мы разговариваем мас'аля, сколько людей нужно. То есть это все, иншалла, очень э, коротко, более подробно, то есть каждый из вас, когда вернется домой, соответственно, будет что в этом разбираться. Духуль Рамадан Вахуруджу Рамадан. Нас интересует Фидухуль Рамадан, если хулястул коль, более достоверное мнение Аллаху Та'аля Алям, то, что достаточно одного человека без того, чтобы сейчас то есть, опять возвращаться в этом. Фихуруджи Рамадан, соответственно, Андахуджи Рамадан, Ядхуль Мубашаратан, Шавваль, тоже достаточно одного э, человека, Аль-Аль-Кауль Аль-Ази Нахну То есть, тем не менее, Масали Халафи Аль-Джумхур на то, что нужно, чтобы два человека было. Два, то есть это количество между один и три. Знаешь, то есть отталкиваясь от выше перечисленных хадисов которые мы тоже очень коротко разобрали в некоторых из них некоторый калям калям То есть, э, когда речь идет про хадисы, когда Ахад бин Аль-Аимма сказал, аль-хадис фихи калям, وزي الإسناد في الكلام يشير إلى أن هناك اختلف الأئمة في التصحيح والتضعيف هذه الأحاديث. Значит, мы э, э, закончили с хадисами. Единственный э, хадис, на который может здесь обратить, ну, у него есть хадис Амира Мекка, да? Аль-Харс Мухатабис, про который имам Даракутни каль, аннаху муттасну сахи. Да, то есть он сказал, Ахида илейна Расулуллах, да? Алейхиссалат, то есть Алша илейна Расулуллах, ан нансука лирруия, лирруия, чтобы мы, э, то есть выполняли обряды лирруия. лируя. Все обряды, любые, будь то хадж, будь то сиям, будь то, будь то, будь то и, и так далее. Файлам нараху, то есть аль-хилаль, вашахида шахида адлин, два шахида, ни основа нун, махзуф лил-идафа. Почему? Потому что نون التثنية ونون الجمع تحذف عند الإضافة كما هو معلوم بالضرورة من الجرمية نسكنا بشهادتهما إشارة إلى شهادتهما берется ли отсюда хадис на то, что если будет э, то есть шахада мин вахид тукваль амля То есть возвращаемся к книге. Вагаяту ма фил хадис фил хадисейни أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد مفهوم الشرط أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد ولكن أحاديث кабуль вахиди арджиху мин хазил мафхум. Почему? Потому что мафхум шарт выглядит вот таким образом. Отталкиваясь от вышеперечисленного хадис файн шахида, файн шахида шахидани муслимани фасуму. Да, то, что это ихбар. это ихбар, то есть посланник Аллаха говорит, если, и, а если засвидетельствуют два мусульманина, фаавтыру, то оставляйте съем э, э, даже. Понимаете ли минхаза мафун шарт, то что, а если будет один, фаля туфтыру или нет? Если это джумля аля сабиль ихбар, то нет, то есть просто посланник Аллаха э, рассказал, о том, что если засвидетельствуют два, то делайте втар. Ля язима суд, если засвидетельствует один, то не делайте втар. Нет, просто ихбар, если два засвидетельствуют, то делайте. То есть Минхаза Махмуд Шарт не берутся хукм, особенно если он противоречит то есть э, ахадис ухра, ухра, лиль ахадис ухра. Да, да, да, да, да. Как? Не понимаю сейчас. Как все? Те хадисы вообще, которые, которые наказывают, например, Не-не-не, э, хадис Ибн Умар и хадис Арави. Ну, хадис Ибн Умар, иншалла, то есть здесь э, э, Молиф Китаб отталкивается от того, что он достоверный. Да, то есть. И общий тоже, и общий тоже то, что достаточно фишагада кабуль вахид, адли. А эти хадисы э, бимафуми шарт указывают то, что ля юкбаль. Но здесь мафумуш шарт юарит э, аль-кавайд аль-кули фишары, то что основа достаточно свидетельства одного человека, кроме тех мест, где нужно, что, где э, и, иштараться, то есть двое или трое или четверо, или, то есть ну, больше четырех не бывает. М? Почему именно два сказал? Это отталкивается от, от, от достоверности. Ну просто, то есть على سبيل الاحتياط это отталкивается от достоверности хадиса. Да, это один из доводов. Это один из доводов. М? Это из того же э, раздела хукм, точно так же, где посланник Аллаха, алейхиссалам, э, хадис Абдулла ибн Умар, Ахлю Сунн, да, إذا بلغ الماء ماء الكلتين لم يحمل الخبث فإن, فإن لم يبلغ الماء كلتين Если посланник Аллаха Алисалам упомянул кулатан эти, إذن لهما الاعتبار أليس كذلك؟ Иначе посланник Аллаха Алисалам не было смысла. Видишь, алкоголь родишь, что это хаджарский. Нет, э, э, э, почему э, хляф, то есть э, когда хадис э, хляф, это когда он состоятельный. Да, а те риваяты, которые пришли, где э, аль-штират, что было три аль-кули или один или четыре, лям тасбут аслам. Вообще, то есть они и, и э, аль-каляль عند إطلاق في عند العرب خاصة أهل المدينة لا يطلق إلا حجاجك вот этих кувшины كما قال يعني كثير جدا من الأئمة Не-не, это, это у тебя, вот если я сейчас э, упомяну слово, которое у нас никак не применяется, как, например, такой, например, то есть, когда мы применяем какое-то слово, но в нашем истиляхе, то есть, как правило, когда мы его применяем, не, не, не, то есть, мы никак не принимаем кроме речь идет об этом. И вот так же и у них, то есть, э, э, э, а когда упоминается кулля или килля, не приходит в голову, кроме как именно вот об этом идет речь. Анделитлят. Да. Ну, а речь идет о водоеме. Водоем по-любому невозможно, хоть это Сахару или хоть там невозможно определить, что там хулятайн или не хулятайн. То есть это ахну, понятно, на глаз? невозможно. Ну, на глаз. На глаз. Почему ну, на глаз? А два человека, там шкальник, такого нет по-другому, потому там не бывает такого, пришел человек, ему четвертинки нет, половинки нет. Там же уже нет, как хулятайн. А хулятайн это ахлен. Не, не, э, поставь главное, да привел кулатейн э, Расабили Такриб. То, что, например, то есть этот э, хатаб с э, сподвижником и хадис он э, сабит. То есть, да, отталкивается от того, что хадис э, сабит. Расабили так то есть этот хадис достоверен или нет? Ну, касир джиддан аль-айма акалу бисиха, касир джиддан. Если хадис сабит, то, то есть, посланник Аллаха для чего ты же это сказал? То есть этот ахатап умма, то есть каким-то образом чтобы примерно ориентироваться вот здесь вот э, то же самое посланник Аллаха э, примерно э, сказал сам п- принимал удостаточно удостаточнился одним человеком ну в общем умми сказал что, э, что было два ихтиятом точно так же как и там ихтиятом على كل مسألة خلافية то есть على كل مسألة خل- э, خلافية мы сначала возьмем то что это то есть как я уже говорил то есть э, э, то есть أفهام تختلف نعم فهمت ماشي وغاية ما في الحديث أن مفهوم الشرط أن مفهوم يد- يدل على عدم قبول то есть مفهوم الشرط то есть он же э, он же не бильмантук указывает что было два бильмафум فهو مفهوم شرط да почему потому что فإن شاهد الشيخ ولكن أح ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح من هذا المفهوم وقد حققه الماتن الماتن ليش يدخل الشوكاني رحمه الله في كتابه ابتلاء أرباب الكمال على ما في ما في رسالة الجلال في الهلال من الاختلال то есть это الشوكاني نقد رسالة آه، سيد الجلال то есть точнее, رسالة есть في في الهلال نقد هذه الرسالة نقدا ماشي как бы там ни было ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد ويؤيد وجوب الخبر بوجوب العمل то есть и также подкрепляет то что является обязательным э, то есть при- принимать х- хабр الواحد الأدلة دلت على قبول الأخبار الآحاد على العموم то что общие тексты которые указывают на то что нужно принимать أخبار то есть э, أحد إلا ما خصه دليل кроме как то что конкретизует دليل да فمحل النزاع مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه بما في حديث في حديث العربي وبما في حديث ابن عمر да то есть и محل النزاع то есть э, м- м- محل النزاع какой فهو قبول الواحد مندرج مندرج تحت العموم даже مندرج или مندرج то есть это محل العموم فهو آه، فهو آه، قبول الواحد في كل ما آه، то есть في كل الأخبار والشهادات إلا ما خصه دليل то есть он- то есть вот этот э, محل النزاع مندرج تحت هذه الأمور по-любому и еще и بعد التنصيص عليه بما في حديث это то что принимается хабруль вахид это отталкивается от достоверности то есть у нас мас'аля то есть Э, из-за, то есть если эти хадисы, э, хадисы Ибн Умара, и, то есть недостоверны, то есть, да, как и также и, и хадис э, Арабии, то у нас, то есть если фильмуаров ничего не остается, кроме как аль-умумат, которые противоречат этому мафуму шар, который, если принять в внимание, тоже хадисы достоверны. Э, Понятно, то есть вот с этой стороны масаля халяфии, масаля халяфии джиддин. Масалик Рафи. Аллаху Талалим, то есть, по крайней мере, Аля виджихати назир даиф аль-касир, то есть, по крайней мере, отталкиваясь, а то есть, у меня личное получение э, очень слабого и низкого уровня знания, то есть будь то филахадис, будь то филусуль, будь то филюга. То есть э, по, по отношению ко мне эта масаля достаточно трудная. Достаточно трудная. Несмотря на то, что лично я конечно, к мнению, это э, мнение то есть таких как Абу Саур, таких как Ибн Мунзир, таких как э, э, Ибн Хазм, то есть и э, Асанаани, Шалкани, а то, что достаточно принимать одного человека, то есть это лично я укаливаю, но у меня, в моем понимании, для меня это масаля очень трудная. А почему? А потому что мафуму шарт хоть и не является худжа, ولكن له اعتبار كما قال э, أخونا أبو أحمد да, то есть, э, почему? Потому что посланник Аллаха его упомянул, фан шахида шахида, надо отталкиваться от достоверности хадиса, фа хадис лям ясбут. Фа хадис лям ясбут. Потом дальше э, хадис, э, который привел Абу Дауд вот Даракутни, هو آه لم يأتي بالنص عن عن النبي عليه الصلاة والسلام هو آه تس- آه الحارث بن حاتب عهدنا إلينا رسول الله وكذا وكذا то есть هو لم يأتي بالنص то есть он не, не, при- не привел конкретный текст от посланника Аллаха он просто сказал что нам посланник Аллаха завершал то есть يحتمل أنه ذكر ما فهم من قول النبي عليه الصلاة والسلام Э, поэтому очень ихтималь, то есть основа то, что юкбаль, потому что это э, фахму фахму с- э, э, сахаби. В любом су- э, случае, халь фахму с- э, сахаби худжа амля, то есть э, على كل هو أولى بالاعتبار فهم السحبي أولى بالحجة والقبول من فهم غيره то есть э, вот с этих всех э, сторон Аллах Алим то есть масали хлафи я коротко зачитаю من نيل الأوتار قال الشوكاني في نيل الأوتار فإن- آه، ف- فإن ش- تس- قوله فإن شهد مسلمان فصوموا وافطروا مع كون مفهوم الشرط قد وقع الخلاف في العمل به تس- آه، الخلاف بين الأصولين مفهوم الشرط هل يعمل به أم لا причем даже مفهومات خمسة مفهومات آه، خمسة ومن أضعف مفهومات هو مفهوم اللقب كما هو آه، في الكلتين في مفهوم الشرط يعني السيك почему потому что مفهوم الذي يؤمل به هو مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة فهو يسمى عند أهل أهل العلم قياس الأولى قياس الأولى هو ما مسكوت عنه أولى بالحكم المنطوق كما هو معلوم من كتب أصول الفقه مع كونه مفهوم مع كونه مفهوم الشرط مع كونه هذا آه، مفهوم الشرط فإن شهد شاهدان فصوموا وافطروا وقد وقع الخلاف في العمل به آه، تسدد قول الشوكاني في في نيروتا وهو أيضا معارض لما تقدم من قبول هذا الصلاة من قبل واحد وهو مفهوم الشرط هذا مع كونه مفهوم الشرط ومع كونه تسون آه، تس آه، آه، مفهوم إذا خلف المنطوق ماذا آه، يقبل منطوق ومع كونه مفهوم شرط أيضا اختلف عن العلم في الاحتجاج به هل يحتج به أم لا ومع ذلك يعارض موارد لمنطوق فهو كبوله عليه الصلاة والسلام لخبر الواحد كما في حديث ابن عمر وعلى بيتس على قوله القول الصحة مرسل أكرمة حديث الذي تفرد به مران محمد عبد الله بن واحد إن يتقوى بعضه بعضا فإن شاء حجة الله أعلم ماشي أيضا موارد بما تقدم من كبوله عليه الصلاة والسلام لخبر الواحد في أول الشهر بالقياس عليه في آخره بعدم الف... لعدم الفارق لا فرق بين هل هناك فرق بين دخول رمضان ودخول شوال من ناحية الدخول نعم هناك فرق من ناحية الاسم والوصف والأحكام المتعلقة بهذا الشهر والأحكام المتعلقة بهذا الشهر نعم ولكن دخول دخول الشهر دخول آه، شهر رمضان هو هو نفس الدخول هل هناك دخول آخر غير هذا الدخول كل شهر يدخل то есть заходит по одной и той же системе, к- которую устроил э, Всевышний Аллах. Алейс сказали. И поэтому الشوكاني آه، ذكر هنا في الأوتار وبالقياس عليه في آخره آه، то есть بالدخول لعدم الفارق شوف ده القياس آه، آه، بنفي الفارق То есть لا فرق بين هذا الدخول وهذا الدخول من ناحية الدخول. А понятно, о чем идет речь? Э, Молюсь, что для некоторых братьев, которые, то есть, да, мы здесь разговариваем Аллаху от, отталкиваясь от, от того, что здесь есть ряд профессионалов Сулюн, Аби Хамза, Аби Муса, Мухаммад Адин, то есть мы Ахазна, Шаин, Русуль, то есть, и поэтому Баду Калям может быть непонятен. Поэтому, то есть, Аль-Усуль вуджубан для требующего знания является знать эту науку для того, чтобы хотя бы понимать, о чем там идет речь, не говоря же о, о том, чтобы ты мог, у тебя был... Ну, Почему? Потому что то есть طلب العلم является من الشروط أن يكون أقل شيء то есть عارفا بالأصول شوف طب هذا من أدوات الاجتهاد للمجتهد من أدوات الاجتهاد للمجتهد مش آه وبالقياس عليه في آخره لعدم الفارق فلا ينتهد مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم то есть не поднимается подобно этого мафхум который юаридуху саласа фаху кунуху айдан мафхум шарт То есть э, мафхум шар, то есть э, он يخالف المنطوق ثانيا أنه اختلف الأصولين في العمل به والثاني هو معارض بالمنطقات وبالحديث بالقبول عليه الصلاة والسلام وأيضا بالقياس بالقياس لعدم الفارق то есть и Ашаукани то есть делает натиджу после сказанного то, что не может теперь вот этот нафум быть худжатан фи избати хазил хукм. Понятно? Баде хазихи э, аль-мукаддимат, то, что хазил, то есть э, ашар или аннаху, э, или машар, то есть как уже в этом много раз сказали, то, что баде хазихи аль-мукаддимат, то есть который указал мне хазил мафум, хази бинаан аля сихат хадис аслям. Куль хаза بعد التسليم بصحة هذه الزيادة لا فإن شاهد الشاهدان فصوموا فافطروا بعد هذه المقدمات أيضا لا يمكن بقولش شوكاني فلا ينتهد مثل هذا المفهوم لإثبات هذا الحكم نعم وأيضا и также добавляет الشوكاني في, في النيل الأوتار وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع التعبد هذا من العمومات التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد الدليل بتخصيصه بعدم التعبد فيه بخبر الواحد то есть основа у нас то что мы принимаем خبر الواحد في كل موضع إلا ما جاء فيه دليل который то есть يخصص мавдаан миналь мавада. Значит, то есть, а, также сказал Имам Шавкани Фисаль Джаро, то есть это то, что я себе выписал. Вакад, вакад, варада маядулля аль иктифа и бишахадат вахид. То есть пришло то, что указывает на, на достаточность принимать ахабру вахид. Фахраджа Абу Дауд, на, то есть валям и ятаакаб вад дарами, вад даракутни, вабн хиббан, валь хаким, васахахаху, валь байхакай, васахаху айден э, عن ابن عمر ده то есть это حديث ترى الناس بالغلال فأخبرت رسول الله عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام فأمر الناس بصيامه واخرج أهل السنة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم أيضا عن ابن عباس حديث عربي то есть который وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال تشهد أن محمد رسول الله قال نعم فقال أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا فهو حديث لم يثبت аля аля каули бисубутихи, то, что он также э, далил на бил иктифа, аля каули ман, фи мас'алитина нахна, аллати надрусуха фи давабит такфир. Посланник Аллаха удостаточно связи арабии аш-шахада. И не стал его спрашивать, а что ты там думаешь про то, что ты думаешь про это, а что там, а, а твое мнение. Несмотря на то, что биннас аль-Куран, то, что кафир аль-Араб, фихим, не факт. نعم كما جاء то есть это один حديث حال حجة في هذا في هذا الباب هذا بعد تسليم الصحة الحديث то есть продолжает имам الشوكاني في سير الجلال وجوبا للطلاب العلم القراءة هذا الكتاب также وجوبا إحكام الأحكام لابن دقيق العيد مع تعليقات عليه إمام أمير الصنعاني نعم كما هو الكتاب العدة موجود في في أربع مجلدات شمت الكتب которые делают из требующего Э, и выводит его из минадайр таклит ва таасфу. Ну, а почему? Потому что если это требующее знание растет в требовании знания на таклит ва таасфу, это шарун, фаука шар. Валь-мукаллат, валь-мукаллат, кама накли ибн абдул ва гайру мин аль-Аимма, ла ю'табару алиман. Он не считается алим, ни в коем случае. Аль-мукаллат лейси би алим. نقل ابن عبد البر الإجماع في في كتابه جامع العلوم если я не ошибаюсь название книги ولا يخفاك أن ما دام على اعتبار شهادتين يدل على على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد مفهوم العدد أليس كذلك فهو من أضعف المفاهيم هو مفهوم العدد ومفهوم اللقب وجمهور الأصوليين на том, что лейс бихуджи асл валя юльтафат. То есть э, всего пять видов э, мафумат. Худжа из них это, это мафумуль муафака. То есть и мафум шарт, тот мафум, о котором халяф, и мафум аль-адат, и мафум аль-лакат, мин адаф аль-мафахим. Мафум аль-лакат, то есть как мафум аль-лакат, это когда идет, то есть как аль-лакат, как, например, васила набию алейхиссалату ислам аль-мадина, مثلا да, وصلى ركعتين или то есть это мафум аль-лакат, то есть файн васила иля гайри аль-мадина. إذا مفهوم العدد это то есть إذا بلغ الماء الكلتين فإن لم يبلغ الكلتين جمهور الأصولين على عدم اعتبار هذه المفاهيم то есть مفهوم اللقب ومفهوم العدم то есть как это мы иншаллах بإذن الله تعالى то есть если перейдем книгу Аль-Вадих и Усульфих то есть и зайдем в более серьезные книги по усулу иншаллах чуть поподробнее это все разберем. Валя ихфака, то есть, и, и, э, то есть как, например, Иршад Фухуль или Имам Шаукани. ولا يخفاك أن ما دام على ما دل على اعتبار شهادتين يدل على عدم على عدم العمل بالشاهد الواحد بمفهوم العدد أليس كذلك فإن شهد شاهدان مفهوم العدد أم لا مفهوم العدد وما دل على صحة شهادة الواحد والعمل به يدل بمنطوقه على العمل بشهادة الواحد بالمنطوق والمنطوق يقدم كما هو معلوم من الوصول بالضرورة على المفهوم سيما على مفهوم العدد إلا لا سيما على مفهوم آه ابن قدامة في المغني كثير جدا آه يستعمل سيما آه то есть э, многие из ученых всей страны используют لا سيما то есть я спросил у шейха Алива, он сказал это один и тот же смысл Аллаха Али سيما لا سيما ودلالة المنطوق أرجح من دلالة المفهوم انتهى من كلام الشوكاني تفسير للجرار والله تعالى أعلم وأعلم آه ما أنا عليه أنه خلاصة القول для тех, кто то есть, уснул, может быть, то, что лично <laughs> я, то есть укаллиду по причине того, что даст Ахли каул, то есть тех, которые сказали, то, что Якфи фи шахадат вахид бада хазихи аль-мукаддимат. Это аль каул Абу Саур, то есть, кама закар аль-Хаттаби фи ма'алим сунан, ва накали анху, то есть сахид ауну аль-Мабуд, ва фатху бари, ва анна Это Ахмада нет, это фи, фи духули Рамадан. التحمد في دخول رمضان عبد الله بن مبارك ومحمد وهو أحد قولي إمام الشافعي في الدخول رمضان а я говорю في خروج رمضان сейчас мы разговариваем Мы разговариваем про хуруджи Рамадан. Хуруджи. Хуруджи. Очень надеюсь, что хотя некоторые из вас хотя бы поймут, что то есть насколько важно требование знаний и насколько важность требований валь эль расуль, то есть как я об этом часто и постоянно упоминаю всем братьям при возможности, и даже э, шейх Уфимин нас аля залик фибады кутуб фибады шурахати аля кутуб расуль, то что суль фих юкаддам аля альмин фих. То есть их талефалю ну, уляма, то есть ученые разногласия, сначала нужно изучать усуль фих или, или сначала изучать фих. Алим, то есть лично я склонился к мнению ученых, которые сначала изучают усуль фих, потом изучается фих, Алим, то есть и шейх э, Усимин также на это указал في بعض الشروحات то есть э, مش, э, قال الخطابي في في معلم سنن ونقل عنه صاحب عون المعبود شرح سنن أبي داود قال الخطابي لا أعلم خلافا في أن شهادة رجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال الشوال. То есть я не знаю разногласия, то что два человека принимается. То есть ля то есть ля халя, почему? Потому что которые сказали, что принимается один человек, мимбабель ауля, у них принимается два человека, или сказали. Бля, что вы <laughs> задумались? <laughs> ماشي لا لم تس... آه، يكون الخطبي في شرح على أبي داود واختصاره وتهذيبه شرح معلم السنن لا أعلم اختلافا في أن, في أن شهادة رجلين العدلين مقبولة في رؤية هلال الشوال وإنما اختلفوا في شهادة رجل واحد اختلفوا في شهادة رجل واحد فقال أكثر العلماء لا يقبل فيه أقل من من شاهدين عدلين أكثر العلماء نتمش أن مثل ما يتكلم два وقد روي عن عمر الخطاب من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أجاز شهادة رجل واحد برشوات عمر الخطاب من من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى فهو من كبار التابعين اختلف الأئمة هل سمع عن عمر الخطاب أم لا لا توشت أنه أجاز عمر الخطاب أجاز شهادة رجل واحد إذن هو على قول صحة الإسناد قول عمر بن الخطاب نعم في أضحى وفيتر ومال إلى هذا القول بعض أهل الحديث склонились к этому мнению также то, что يكفي شهادة واحد بعض أهل الحديث هذا ما نقل عنهم الخطابي نقل عن الخطابي صاحب عن معبود فهو قول أيضا несмотря на то, что сам الخطابي склонился к мнению джумхура несмотря на то, что сам Аль-Хаттаби склонился к мнению Аль-Джумхур. وقال ابن حزم في المحلة من فرق بين الهلالين فلا فما نعلم لهم حجة من فرق بين الهلالين من هلال رمضان وهلال شوال فلا نعلم لهم حجة мы не знаем говорит, для них حجة вообще то есть на какой основе они вообще разделили بين هلال شوال وهلال رمضان وهو هذا القول اختار إمام الصنعاني في سبل السلام وإمام الشوكاني то есть как минимум то есть я тоже сказал к этому мнению я просто то есть, привел доводы чуть-чуть то есть коротко да то есть там здесь откуда отсюда то есть, ну вот от, отсюда, таким образом чтобы если я просто сказал бы я склонился к мнению то что достаточно одного человека чтобы они не говорили да ты что да как было посмотри там шейх Фулан сказал шейх Фулан сказал то есть вот это наши доводы. Тот, кто хочет ответить на них, фалията фадбаль. Да. Э, не, не, нусук, умуман. Нусук это обряды, будь то сиям, будь то хадж. М? Вообще, то есть нусук, амуман аннансук или ру'я. Все нусук, они выполняются только ли ру'я. Лиль-галяль. Э, почему-то все нусук, все обряды всегда цепляются за месяц. Это, как правило, при, ну, применяется на Рамадан или на, то есть, э, аннусак а э, э, э, Зулхиджа, который аннусак муталлака биль-хадж. نعم نسأل الله أن يرزقنا به بس إيه، آه، فقط إيه، إيه، إذا آه، كل شيخ الفوزان في منحة العلام الشيخ عبد الله الفوزان شيخ عبد الله بن صالح الفوزان في منحة العلام آه، بعد ما ذكر بعض الخلاف وهذا قول أبي بن المنذر то, что Хаза Кол, то есть Кол на то, что достаточно одного человека. Хаза Кол Аби Сар, Вабн Мунзир, Вабн Хазм, Насаба, Аль-Хаттаби, Лабад Аль-Хадис, Вамаля Илейха Санаани, Вахтарова Шавкани. То есть э, факт в том, то, что Юзкар Ахль Айн, Ляжли Адам Тафор Кол, чтобы не выглядел таким образом, то, что, то, что только вот я один, то есть это опять, как всегда сказал, то есть Абу Ханиф там говорит, то, что якобы надо это достаточно одного человека, чтобы то есть, вот этого не было. Чтобы вот этого не было, то есть я привел то есть, я э, свои доводы. Кто не согласен с этими доводами и хочет на них ответить, фалета фадбель. Знаешь? Ну, ну Ижма Сахаба тоже никто не упомянул. По Ижма то есть здесь Масаля возвращается, весь вопрос возвращается к чему? Я полностью с собой согласен. Я мазильту фи шаккин варайбин ва мильятин фезль масаля. Мазильту фи, то есть я э, лям аджзим бихазл коль вала бихазл. Почему? Потому что иджма здесь все вопрошается, то есть э, то есть финаджасит или ковлю дам, то есть а чтобы, то есть во-первых, нужно всегда то есть, сделать тахрир мас'аля. То есть танкихуль мас'аля. Э, Махалю за, откуда появилась, то есть о чем, то есть кровь, наджес или нет. Во-первых, то есть все, весь хукм вращается иджма, то есть нуклеар иджма. Хатта файн наклеар ибн теми, иджма худжа сама по себе или нет. Или иджма делает тансисуль э, нусус. То есть, э, то есть, э, э джаатиль нусус фи мас'алатин ма. Иджма сама по себе, Камаль э, э, Касимовна, не является худжа. Иджма не может быть, кроме как она должна, то есть там должны быть аяты или хадисы. Единственное, что иджма делает тансис. То есть эти хадисы и аяты нельзя понимать, то есть они нас судьба, кроме как вот таким образом. Поэтому если есть какие-то хадисы, которые или аяты указывают на то, что кровь наджас, беззогер, беззогер, и, и нукалер иджма, аль-джма, то есть э, э, отталкивается от того, на каком ты мнении иджма. فهو الإجماع هذا يجعل هذه الأحاديث والآيات نصا في الباب. Понятно? Теперь, то есть это, это, это, это, это, это первое. Потом переходим на следующий уровень. Какой иджма худжа? Понятно, иджма сахаба, иджма табаин, ау, ау, ау, ау, ау. Если кто-то остановится то, что иджма, то есть худжа, иджма ас сахаба факат, فهل نقل عن الصحابة إجماع في الدم أم لا Иджма, которая передана, Отпад... Ахмад сказал, не согласен. Это, это масаля, аль- то есть и- иджма из-за нукля, это э, масаля, то есть из-за, то есть если упоминается, то есть индаль итляк иджма, халь ядхуль гунак ас-сахаба мля, хотя бы от одного из подвижек должен быть кауль. потому что там иджма. Какой? Нет, нет. А, то, что кровь наджас? Это, это золото, а, а где можно посмотреть об этом? И чтобы этот ковид был достоверный от этого сподвижника. Э, э, в чем? Потому что, то есть, это во-первых, то есть, вот таким образом. Потом, следующее. Все хадисы, которые существуют, и аяты указывают на то, что кровь, которая выходит у человека, чистая И жизнь посланника Аллаха, и жизнь сподвижника Акавайд аль-Усулия Амма, то есть Аль-Кавайд Ашария тоже указывают на это. Почему? Потому что то, есть, то что э, кровь наджис это машак казиму джиддин, сиема фи вокта сахаба. Машак казиму джиддин. То есть и э, таклиф э, аннас э, بنجاسة الكون هذا تكليف شديد جدا لا سيما على آه، أمرهم بالجهاد والقتال و это машакка азима джиддан. То есть, э, и поэтому Аллах Та'ala Алям, то есть этот. Э, вот эти все, почему? А потому что наджасатул кауль, то есть э, каулю бинаджасати шай, هو خروج من الأصل قول بنجاسة الشيء هو خروج من الأصل الأصل في الأشياء الطهارة والأدلة من الآيات والأحاديث كثيرة جدا ك- كقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لا تس وال وال والآيات الأحاديث عن الأصل في الأشياء الطهارة то есть э, кто-нибудь не согласен вот с этим аслом, то что аль-асль фи ашат тахара теперь мы хотим вытащить оттуда кровь и сказать на то, что кровь наджас. Самый пе- первый вопрос наджасату шей хукм шар'и لا يثبت إلا بدليل ما هو الدليل الدليل هو قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الص- آه، آه، آه، الصحابة على القول كثير من يسبق الناس то есть нужно чтобы кто-то из исповедников передал كان بيننا أو الصحابة كانوا يفعلون أو الصحابة أو الصحابة то есть, то есть чтобы قول الصحابة потом قول صحابي واحد كل قولا هل هل قول حجة опять там خلاف إذا قال إذا قال الصحابي قولا هل انتشر أم لا الخلاف في قول الصحابي إذا انتشر هل يخالف النصوص أم لا هل هل يخالف الحديث هل هل يخالف يخالف الآيات والحديث и так далее. Опять, то есть понятно, вот таким образом это, эта вся тема строится на, на вот этих, то есть оттуда отступление одно. То есть если, если قول صحابي مش هل خلف أم لا هل قوله حجة أم لا هل انتشر قوله أم لا и так далее. То есть, и э, понятно, э, э, э, каким образом эта вся масса э, стоит. Потом у, у нас есть что это это масаля, то есть ма, то есть танджиса тушай, это масаля, это тауму бихиль бауля. То есть э, почему? Потому что когда вносит хокум, что что-то является на на наджас, это хуружим на аср. Здесь, то есть таким образом, то, что шариат подобные ахкамы должен разъяснить баянан тамман. То есть нельзя подобного рода ахкамы сделать билишара. Таким, почему? Потому что хокм ля джами нас этот хукм или джамин нас, то есть это, э, то есть этот хукм яуму бихил абалу, всем и всех мусульман касается. Это должен быть масаля вынесено шариат таким образом, чтобы было понятно всем. بهذا الطريق رد ابن تيمية على المرجع الذين استدل بالآيات التي لا تعرف إلا الخاصة نعم то есть вот эти все, то есть э, аль-кавайт, аль-умумат, то есть э, которые и основа, то что основа, э, то есть юриду Аллаху бикум люср, валя юриду бикум л'уср. Нам, то есть основа, то есть а, таклиф нас, то что кровь является наджис, вместе с тем, что шариат приказывают вести джихад Сиима или для Сиима фекте э, сахаба, который у них был, то есть джад был здесь, это порезы от отрубы и расколы. Лан юмкан и тлякан чтобы хотя бы один из подвижников хотя бы когда-нибудь оттешал кровь. Лям юнкан, нигаиен вообще, тляка. Хотя бы марра, то есть должно было прийти, чтобы кто-то из подвижников, то есть они после битвы хотя бы как-то, то есть э, то есть очищали бы свою одежду. Понятное дело, это даже не были воды, но должны были как-то предпринимать хотя бы какие-то действия для очищения ее хотя бы с, с тела э, э, смыть. Мало того, пришло от сподвижников, э, где то есть, я пришел, да, у того вышел кровь, они дела Марину стал на мосту, там э, э, о себе выдавил, э, вышла у, него кровь, он не сделал Марину, стал на мост. И, и, и так далее. Это указывает то, что то есть, под, подкрепляет э, фан тот, то, что среди э, сподвижников, то есть это не было. Поэтому таким образом единственный, то есть и нету ни одного хадиса, указывающего и, и аята на то, что кровь наджис. Какой? Этот э, а, аят, то есть... Ну, ну, все, все так поняли. Ну, не все же так поняли. Аллаху Это, во-первых, во-вторых, единственное, что здесь это, то есть, э, масали харафи. Если кто-то ставится к мнению, то, что начисто бихава нема. То есть нет, э, факт в том, то, что просто я, то есть э, инди милюн калиль диддан на то, что не наджис. То есть вот отталкиваюсь вот от этих всех э, умуматов. То есть отталкиваюсь от этих всех. Во-первых, нету э, четкого аята. Единственный аят, который, то есть, ихтималь в нем, галь аудаман масфухан, применяется на что? Этот э, дам ютлик, то есть которые у животных, зап или тляка. А потом э, ляуз риджис применяется на что? Риджис минам лишь э, шайтан и подобного э, рода. Потом, то есть э, этот аль-ая, то есть противоречит аль-кавайд э, аш-шар'и амма. فهو تيسير وعدم التكليف بالأسر да, то есть и это противоречит жизни посланника и сподвижникам. Это противоречит то, что от них все они, сколько битв было и не пришел вообще даже буквы одной, чтобы кто-то из них хотя бы пытался очищаться. Также э, здесь э, сподвижников, где то есть у них э, выходила э, кровь, они э, э, вставали на, то есть это, то есть и вот таким образом, то есть вот эти все, потом иджма, галиджма, ходжи или нет, то есть потом э, марати близма, какая иджма, иджма с подвижником, а иджма من بعدهم потом إذا ورد قول بناء على صحة عن أحد من الصحابة إن قال قولا هل قوله حجة أم لا هل انتشر أم لا هل خلف نصوص شرعية أم لا и так далее то есть вот это все вот это все вот это все таким образом то есть и вот, вот тот в зависимости от того то что тот илм или то есть ахад من العلماء в зависимости от его усули то есть он у, у него получается вот такой еще результат. Поэтому, то есть, это из тех масаль, которые, то есть, э, халяв, то есть, муатабр. Ни в коем случае э, не порицается, то есть, э, это. Э, же а так же, как этот э, э халяв тоже, фи духуль валь хуруч, это халяв муатабр. Муатабр, Аллах Та'аль. Есть э, халяв э, даяфун джидун, то есть, это халяв, у которого нет вообще никаких основ под собой. Поэтому, то есть, и вот это, ты пришел к Конину Васна, это все ты не сможешь сделать, кроме как Белусуль. Нига и Митляка. Митляка. То есть, это все основывается на Альми Талюбин Белусуль. То есть, к чему он склонился. То есть, и Филусуль, э, он тоже, то есть, нужно быть хотя бы одним глазком там что-то. Знаешь, вот таким образом, то есть, э, это все и бывает. Это все коротко это все очень коротко, то есть и коротко и отталкиваясь от низкого моего уровня э, знания, то есть поэтому то есть я лично я то есть это, колеблюсь в, в, в таких вопросах из-за того, что у меня очень низкий уровень философии, очень низкий уровень филюга, то есть и вальфих, вальтавас, вальиттеля, то есть от, отталкиваясь от этого, то есть э, мне очень в некоторых вопросах очень тяжело э, взять то или иное мнение, то есть есть некоторые братья, которые по 10-14 лет, им это все намного проще э, дается. وغاية ما في الحديثين أن مفهوم الشرع نعم مش мы прочитали слова Шаукани نعم وغاية ما في من من то есть говорится Дехан وغاية ما في حديث ما في الحديثين то есть الحديث فإن شهد الشاهدان والحديث то есть أمير مكة это во-первых Харис ибн Хатиб сподвижник или нет Он сказал, ахидна илейна Расулуллах. لا إشكال что إسناد متصل وصحيح إلى إلى الحارث بن حاتم هل هو صحابي أم لا؟ а? Я не знаю. هل هو صحابي أم لا؟ ثانيا هل то есть то, что он передал, это фахмуху هو أم هو النص من النبي عليه الصلاة والسلام لماذا لأن الحجة في قول النبي لا في, لا في قول غيره مع اعتبار أن قوله الصحابي إذا لقول أن الحارس الصحابي أولى من فهم غيره Понятно? То есть все это вращается вокруг вот этого всего. Значит, ويؤيد ويؤيد وجوب العمل بخبر ويؤيد وجوب العمل بخبر الواحد الأدلة الدالة على قبول أخبار الآحاد على العموم إلا ما خصه إلا ما خصه دليل دليل شرفه قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام فمحل النزاع مندرج تحت العموم بلبو مندرج تحت العموم بعد التنصيص عليه على هذا العموم بما في على هذا القول بقبول خبر واحد بما في حديث الأعرابي وحديث ابن عمر وأما التأويل باحتمال ذاك قول بعض الأئمة وأما التأويل باحتمال أن يكون قد شاهد عند النبي عليه الصلاة والسلام رجل قبل شهادة ابن عمر да? то, что, может быть, кто-то пришел к посланнику Аллаха до Ибн Умара и сказал уже то, что он тоже видел. Ибн Умар был второй. То есть, как это, некоторые делают, что вдруг там что-то где-то как-то оттуда куда то есть هذا то есть подобного рода فلو كان مجرد هذا الاحتمال فهذا أقول شوكاني في النيل فلو كان مجرد هذا الاحتمال قادحا في الاستدلال لم يبقى دليل شرعي إلا وأمكن دفعه بمثل هذا التأويل الباطل Почему? Потому что если бы подобного рода ихтималь был бы кадихан, то есть филистидляль, да, то есть каким-то образом, да, как, например, «Фалям ябка далин шар'и илля ва амкана дахру би мислихазель та'виль баты». Почему? Потому что любой далит, ты можешь сказать, а вдруг там кто-то где-то что-то сказал, вдруг там кто-то где-то где-то пришел, а вдруг кто-то куда-то шел, а вдруг там что-то где-то случилось, а вдруг там где-то как-то откуда-то кто-то куда-то, зачем ты, то есть, перешел или ушел или вышел и так далее. То есть. Значит. كل في المساواة اختلفوا في هلال رمضان آه، المساواة للمبارك فوري يعني اشتبايس آه، مبارك فوري وقال في المساواة اختلفوا في هلال رمضان فكل يثبت بشهادة الواحد وعليه, وعليه أبو حنيفة وكل لا بد من عدلين وعليه مالك والشافعي في وللشافعي قولان كالمذهبين То есть почему? Потому что мазаб э, имама шафии яхталиф анколю То есть мазаб шафии шайун. Мазаб имама шафии шайун ахар. Вот это вещи, которые не нужно путать. Одно дело, когда говорит э, то есть, э, уляма шафии, и одно дело, когда говорит имам шафии. Очень часто гунак тафрик, очень часто гунак, то есть этот, э, ихтиляф. Поэтому нужно разделять бейн каули шафи'i ва каули фи мазхаб шафи'i. Почему? Потому что э, аль-фукаха шафи'i, то есть э, у них усуль отличаются от имама шафи'i. И, соответственно, подход к текстам, то есть и соответственно, соответственно, соответственно. مش وكل في مش كل لابد من عدلين وعليه مالك وللشافعي كولان كالمذهبين أظهرهما الأول وهو يثبت بشهادة الواحد في دخول رمضان هذا في دخول رمضان ولا فرق عنده بين أن تكون السماء مصفية أو مغيمة مصفية то есть чистый فالمغيمة то есть там غيم этот тучи وقال أبو حنيفة في الصح لابد من جمع كثير في الصح то есть когда небо чистое необходимо чтобы много человек увидел Почему? Потому что когда небо чистое, и не увидел их, кроме как один а человек, это эстимаркус, откуда ты взял? То есть не может быть такого, чтобы не было чистое и, и луна, то есть и никто не увидел, ну, кроме ислама. То есть, да, то есть э, необходимо, чтобы то есть, как минимум три человека увидели. А, а, а почему? А, а, потому что это горит, то есть никто не увидел, кроме ислама. Откуда это? Для юквы, ковлюгов. Знаешь, Вакаля филялин кирия. Я забыл, чья эта книга, шейх Али говорил, я забыл. Иза раху лгиляля кабля заваль. Да, это, это я забыл, чья. Значит, Вафиль Алим Кирия. То есть э, Садыхан жил в месте, где был ханафитский мазаб Асаль. Где были фанатичные... Да. То есть, да, и он был один из тех, который и он часто в этой книге именно призывает и, и описывает кадаму таклид, да, то есть и, и заму таклид, то есть и говорит то, что люди из-за таклида, то есть у них валя вальбара даже начинается из-за того, что куда руки ставить, то есть на, на пупок или выше пупка и так далее. Это те вопросы, где не должно быть это. Несмотря на то, что руки оставить на грудь колун, лям ясбут, إلا عند المتأخرين <laughs> وقيل أنه قول الشافعي والأئمة الشافعية لا يعرفون هذا القول نعم جميل это более подробно придет иншалла бизниллахи та'аля في في صفة الصلاة то что ставит руки на грудь قول باطل ولا يقول فيها أنه قول مرجوح لأنه لا يعرف عن السلف إطلاقا نهائيا مش وفي العالم كريم إذا رأوا الهلال قبل الزوال أو بعده то есть сейчас коротко это может быть не, то что я так упомянул не покажется внушительно когда мы иншаллах если зайдем с вами в Асаля и вы то есть я вам объясню почему это так там иншаллах تقتني only بهذا القول إن شاء الله روى الهلال قبل الزوال بعضه لا يصوم به ولا يفطر وهو من الليلة المستقبل نعم то есть если увидели месяц увидели не увидели днем قبل الزوال أو بعد что такое заваль Да, то есть это зенит на русском языке. Да. То есть увидели солнце, то есть этот день не является Рамаданом, этот месяц для следующей ночи. Мафум? Понятно, о чем тут речь? Вот сейчас день. Да. Мы увидели Хиляль. Увидели или не увидели? Увидели, то есть э, Арасабиль Тагдир. Мы, то есть это, для этого дня, для этой ночи, то есть это первый день от Рамадана или со следующей ночи, которая будет сейчас вот. Да, то есть поститься нужно будет на следующий день. Несмотря на то, что Масаля Ханафия, Хазар Коль Хуа Раджих, иншаллах. Кама та'ламун. <laughs> То есть это все, иншаллах, очень коротко. لا فرق لا فرق قبل ولا بعد هلا قبل فلا يصوم به то есть في هذا اليوم вот если бы мы сейчас например предположить сейчас 10 часов утра и увидели Хиляль. Нам вот в этот день нужен поститься. То есть это первый день Рамадан или на следующий? На следующий, иншаллах. Ты имеешь в виду днем даже видно луна, по луне, да? Да, да. Но если мы увидели Хиляль после того, как э, прошло 30 дней, то это ли Рамадан. И нужно поститься с того момента, как увидели. И, и потом хиляф, нужно ли восполнять этот день или нет. Аллаху то есть личный я, если будет, то есть если э, результат натиджи такого, результат склонился к мнению, что нужно поститься и не нужно восполнять этот день. Почему? Потому что варада или то есть ля таклиф или биль И мы не узнали, кроме как в это время. То есть и варада или бирамадан фанасум фима, то есть вадалилю далика э, хадису ашура. مش ما قلتوش بحكم منصوب إذا مسألة مبنية لا إشكال لا كما ذكر ذلك النووي وابن تيمية في في الفتاوى إجماع الصحابة نتوش الحكم معلق بالرؤية Лайбн Хисаб. То есть это ляшкает уже, то есть это и дети, взрослые знают. И Саддыхан многократно это опровергает в своей книге Роута Надия во многих из мест. Теперь Масаля, бинокль, телескоп и так далее, это, это же руя. Знаешь, ну, а если, то есть вот, например, у нас сейчас здесь телескоп, и мы посмотрели и увидели. Да, да, да. Вот э, это. Чем-то шок шокм э, э, беру бируя. Э, телескоп это, это лишь э, василий лируя. То, что, то же самое человек, если очки оденет или бинокль посмотрит. Или, или, то есть. Нет, же... они сказали, что увидели. Не, ну, ну, не, здесь от них не принимается, не принимается. Причем там э, э, шарт Адаля. Аль-Куфар не принимается от них. Мафум. А понятно, о чем идет речь? Понятно, о чем идет речь? Значит, ваго миналилитель мустакбаля, мустакбаля, то есть который будет. Вафил анвар вайза رؤي الهلال بالنهار يوم الثلاثين فهو لليلة المستقبل ماشي ليش كانت مشهور اليوم الثلاثين что здесь мы остановимся даже всего чуть-чуть это وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين